vai começar. Só pra alegria das meninas que gosta de dançar. Diz que é MC João chegou e a festa vai começar. O DJ tá tocando e as gatas vai descendo. O DJ tá tocando e as gatas vai descendo. Batidão domina o corpo e fica com o bumbum tremendo. Batidão domina o corpo e fica com o bumbum tremendo. Tremendo, tremendo, o bumbum tremendo tremendo, vai subindo e vai descendo. Com bumbum tremendo, com bumbum tremendo. Tremendo, tremendo, vai subindo e descendo. Batidão domina o corpo e fica com bumbum tremendo. Batidão domina o corpo e fica com bumbum tremendo. Batidão domina o corpo e fica com bumbum tremendo. Tremendo, tremendo, e vai subindo e descendo. Tremendo, tremendo, vai subindo e descendo. gosta de dançar. Diz que MC João chegou e a festa vai começar. Só pra alegria das meninas que gosta de dançar. Diz que MC João chegou e a festa vai começar. O DJ tá tocando e as gatas vai descendo. O DJ tá tocando e as gatas vai descendo. Batidão domina o corpo e fica com o bumbum tremendo. Batidão domina o corpo e fica com o bumbum tremendo, tremendo, tremendo tremendo, tremendo, tremendo, tremendo. Vai subindo e vai descendo. Com bumbum tremendo, com bumbum tremendo. Tremendo, tremendo, vai subindo e descendo. Batidão domina o corpo e fica com bumbum tremendo. Batidão domina o corpo e fica com bumbum tremendo. Batidão domina o corpo e fica com bumbum tremendo. Tremendo, tremendo, e vai subindo e descendo tremendo, vai subir e descer. Thank